відгукнув той. Чи не сидимо ми в урановому реакторі? Від вимовленої вголос думки йому по спині пробіг мороз. У каюті було майже темно. Над льодовиком починався штиль, і лампочки ледве блимали. Почекайте тут, сказав він і пішов до Хоцудая. Але японець був у свого земляка. Булат увійшов до нарітаної каюти і сперся спиною на пластикову стіну. Як ви вважаєте, чи не зашкодить нам ота уранова руда? Він показав ногою на ящик під ліжком. Хоцудай переклав, і Наріта Сан весело засміявся. Потім Хоцудай витлумачив і його слова. Наріта Сан каже часу давно викинув зразки уранової руди. Ясико тільки алмази та всілякі невинні камінцики, а те він скинув з бар'єра на припай. Улітку припай зруйнується, тоді все піде на дно. За столом зібралися всі полярники, які невідомими каналами довідалися про зізнання на Сан, а тепер зі страхом і надією дивились на Булата. Він поквапився розвіяти їхній страх. Та професор недовірливо глянув на наріту, чиї губи марно силкувалися зійтись на зубах. Наріта перехопив погляд професора і поплентався до себе. Напруженість не спадала цілий день. Одні спали, інші виконували обов'язки на кухні, метеомайданчику чи біля собак, треті переглядали немудряще майно і латали шкарпетки та рукавиці, з несилим серцем думаючи про неминучий близький похід, а кілька чоловік у туровій каюті обговорювали плани походу. І коли всі почманіли від гарячкування та цигарок, Казімир Потуцький приніс щойно перехоплену радіограму. Він сьогодні чергував коло радіоприймача йому пощастило з'ясувати, куди прибуде той таємничий криголам до мису Норвегія. На дворі знову шаленів буран, лампочка над столом світила Булатові просто в очі. Невже? Це справило враження вибухлої петарди. До мису Норвегія було всього 150 миль, 250 кілометрів, а до Бея навіть по прямій лінії. 250 миль. Радіограма поламала всі дотеперішні плани. Але Філмар сказав: на мисі немає жодної полярної станції. Там була колись норвезька Модгейм, але вона давно не існує. До кого ж прибуде той криголам? До вечора утворилось дві партії. Опозицію очолив доктор Марш. Він і його прибічники Естрада Потоцький, Дон Фернандо і Хоцудай палко доводили, що треба йти тільки на Галлі бо Криголам суща ефемерія. Хай ми пройдемо зайвих сто миль, зате будемо певні, що не ганяємося за міражем, леді й джентльмени. Пізно ввечері Наріта Сан притяг до Булата свого земляка, майже силоміць змусивши його перекладати. З розмов Курасави та покійного Ісібасі я зрозумів. Курасава мав зустрітися з якимось американцем саме на Галлі Бей. Цим американцем і є доктор Марш. Це я збагнув з самого початку. Хоцудай перекладав неохоче і кривився на кожне слово наріти сан. Я потім сказав Булатові вже від себе. Все це звичайно нісенітниця, містере матрос. Мій земляк з цим і в кожному вбачає ворога. Матрос байдуже кивнув. Маріта сан не мав підстав говорити так про Філа Це і справді нагадувало задавнену маячню. Але річ була зовсім не в тому. Я не маю права приставати на пропозицію тих п'ятьох, сказав він подумки. Ми просто не зможемо в нашому становищі подолати 250 миль. Не зможемо. І це ми відчули тільки тепер, коли дізнались про мис Норвегію. Вголос він проказав: Хай це навіть ризиковано.